Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fi semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lem ma beyne idihim ve ma halfahum ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şa'a. Vesi'a kürsiyyühü semavati vel arda ve la ye'uduhu hifzuhuma ve huvel aliyyül azim. Sadakallahül azim.